Denboa gutiez, kargu andanabaten hartzia behartuik izan zen Arno Vilanev. Ataratzeko hausapez iganik, segidan kuntseliar general haitatuik izan zen, eta lehendakai ordai ez zaike bai gazte xailaen ardura ukendialaik laurtez. Krizia ekonomikoaekin abiatu zen kuntseliar General sozialistiaen denboaldia. Eta hamar miliu euroko legaraen galtziaekin haitiak egin behar izan dia sozial xailai lehentarsuna eman izan deiue sozialistek. Adinetako eta gazterbuz sediek emanek izan dia eta e kolegio andanabat araberituik bestiak beste. Opozizioak kritika zorotzak egin ditu sozialistaen etaz, boska kampaina juntan. Hala nula, departamentiaen kesak hustu dutiela sozialistek, horregen entzutiaikin ez da ez ados Arno Villeneuve. Enfin, moi, ça me, ça me, fait rire ça, puisque euh, on a quand même été classé par BFM TV. Alors, c'est pas un grand média de droite, hein, BFM TV. Erriz aiazten nahi, BFM TV ez da eskuineko hedabidea sortzigiren departamentu bezala gestionian salkatu gitai. Ez dugu departamentian osagarria trabatu. On a fait des choix, voilà, on a fait des choix financiers parce que, pour ce que j'expliquais tout à l'heure, la, la, crise était là et qu'il a fallu prioriser nos investissements. On a aussi réalisé des choses. Haitu, egin dugu, maitzi ditugu. Hartakoz, kolegioetan hoita bost milu euro urtoz du dutugu hoien araberitzeko. Erraiteko partez guk gaizak egin dutugu. Jarraiki dugu ebai herrien eta herri elkargoen sustengatzen, ata ez ginen bortxatuik. alors que nous n'étions pas obligés à aider les communes dans leurs projets. Donc on a réussi à maintenir, maintenir le cap. Bestalde, garaioetan joetan, bai taratze hartian otobuzak ezaik izan eta bi euroetan hatunata egiten ahalda egin guziz. Euskal Herriko kolektibitate sedia susten gatzen taratzeko alza pesak, haren kua sumait balin badutue. Nula ordezkatuik izanen dien herrikipiak. Hulantik jaraikiko du kolektibitate sede hoi eta presdae sibeuaen ordezkatzia egitura hortan.